yigirma ikkinchi oyto'ldining o'g'li o'gdilmishki nasihati ko'ngil tilingni to'g'ri tut xudoga seg'in bexud bo'lma atki ishingga hozirlan bilginki har qandoq yaxshilik yomonlik xudoning hukmidir xudoga ishon uningga ibodat qil nima lozim bo'lsa uningdan tila bilginki sanga madad bo'ladigan uningdan boshqa kuch yo'q uning amri qandoq bo'lsa uni qadrla tangri seni bugun va ati aziz qiladi yurish turishda to'g'ri bo'l xatolik sodir qilma diling va tilingni kichik tut cho'ng so'zlama man bir muncha yashadim amdi ketayotiman o'ylan dunyo menga nima qildi buningga bir boq mol dunyo uchun o'zingni o'tqa otma boshqalarning me'lini omma zo'rlik qilma men to'plashni bildimu yeyishni bilmadim kunim o'kinish bilan o'tdi buning foydasi bo'lmadi me'lim sanga qoldi bu menga bir yuk edi rohatda uni yetib ye shodlik bilan huzurlan toplangan mal dunyolaringni tutishni bilsang, ikki dunyoda yuzingni yo'riq qiladi. Tutishni bilmasang, bir muncha mol bo'lsa-mu, sana yetishmaydi, oxiri yuzingni sarg'aytadi. To'g'ri bo'l, durust harakat qil. Shodlik to'g'riliq ichida bo'ladi. To'g'ri mijozli kishi nima deydi? Angla. to'g'ri mijozlik kishi har ikki dunyoga ega bo'ladi kishi kunlarining halovatlik o'tishini xohlasa buning amolini to'g'rilikdan izdisin sen boy bo'lay desang aniqki boyla o'z o'lishini to'g'rilikdan topgan buyuklikni va xalqqa bosh bo'lishni istasang o'zing uchun to'g'rilik yo'lini och inson xushmuomila mijazi to'g'ri bo'lsa ikki dunyoda kuni yoriydi oy to'ldi yana aytdi o'g'lim angla yaxshilik bilan o'zingni davzaxdan saqla doim yaxshilik qil yomonlikdan yiroq bo'l shu chog'da mayli o'ltir mayli tur sanga yaxshilik keladi yomon yo'ldoshga yaqinlashma sana zarar keltiradi yomonlik ilondir diqqat qil seni chaqadi ikki yuzli kishiga айтма. aytma so'zing yeyilib ketadi сырың siring ichilib qoladi g'ayvatxo'r kishini o'yinga yo'latma ko'rib bilganlarni butun alga yoyidi sinig'an shangan kishingni mahkam tut uningdan sanga tuman ming lazzat tegadi hamma so'zni angla lekin tezli ishinib ketma ko'ngildagi siringni ochma uni chin saqla yoshur kishilarga hasad qilma ortiqcha yap ishma bu ishki ishni qilg'uvchilar davomli dardga qoladi ayollarni bo'sh qo'yma ishkingni yetib yur arga har turli kelishmaslik ayollardan keladi yotlarni uyga yo'latma ayollarni sirtqi chiqama orilishishdan avval kishilarni sina mijoz xulqingni xo'sh tut mol uchun qayg'urma mijoz xulqing yaxshi bo'lsa mol dunyo o'zi keladi deb bil Әмді buningga o'xshaydigan munu so'zni angla bu so'zga amal qilib uni o'zingga әмра qil kishiga мал dunyo kerak emas yaxshi хуй пейіл kerak Шундақ кіші зөрір болғанда, әмі яқшы нәрсіләге ерішәлейді. Мал тавар яманның немесіге ярайды. О, қанчы мал дүния еғсімі, кәмбіғал білін бірдәк тұр. Уятсыз кішідің қечіп ерақ тұр. Уят аялық кішіләге мәндің мінлачы алқыш болсын. Әр қандық ішті алдырыма, сәвір қыл, өзіңні тұт. savrchan kishilar orzusiga yetadi har qandoq ishda bo'lmasin mahorat ishlat mahorat ishlatsang baxt sanga yuzlanadi tilingga hezib ol, ko'zingga ehtiyot qil Gelinni pok saqla oz va halol yegin xalq itoatsiz bo'lsa uni bayqab yiroq tur avomning to'piling'idan qechib uningga qo'shilma Әй, қозам, яқшылықтың башқы мақсатта бәгіләнің сөзіні сөзләп бермі. Кішіге зиялық тіліме, өзіңмі зиянсамма. Пәкәт яқшылық қыл. Авайы хәвәстін өзіңні бас. Қандақ ішқы кірішсәң, ақыбетіге көз еткіз. Ақыбеті көрінмеген іш кішіге зәхмәт болуды. Әгер ачқын кәсі, o'zingni tut savr qil savrlik kishining oqibati shodlik bo'g'isidir savr qilgan kishi nima deydi angla savr qilsa kishi buzilgan ishni tuzitadi savr qilsa kishi tilikiga yetadi savr bilan kutgan ovchi oqqu tutudi agar mushaqqat g'am qayg'u kelganda kishi savr qilsa yana qayt shodliq keladi garchi davlat bezib uning eshiklari yopilsimu kishi savr qilsa yana borliq ishlari o'ngshiladi savr qilg'in savr qilmoq arning odatidir kishi savr qilsa misoli ko'kka chiqishqimi yo'l topolaydi o'limingni unutma doim tayyor tur o'ylan o'zingni unutma aslingga nazar sol ko'pga qetilsang so'zingga mahkam bo'l boshqalarning o'yida ko'zingga ehtiyot qil kirimga qarab melingni chiqim qil o'zingga loyiq bo'lmagan so'zlarni so'zlamagin tilingdan yolg'on so'zlarni chiqarma har yolg'on so'zi bilan o'zini qadrsiz qiladi qarindosh va tuqqanlarga yaqinlik qil cho'ng'imu kichikkimu xushchiroy ichib so'yimlik bo'l kishilarga non tuzingni mo'l tut yedirib ishkizgin kishilarning aybini ko'rsang oshma uni yoshirg'in ibodatda g'ayratlik bo'l xudoga seg'in gunohdan yiroq tur o'zingni o'yla davlatga erishsang mag'rurlanmag'in qo'lingdan kelishcha yaxshilik qil yomonlik qilma mol dunyoga gol bo'lma u yuz o'riydi o'tib ketadi bu davlatga ishonma u tezli qayriydi tiriklikka umid bog'lama u tushdek o'tib ketadi turoqsiz baxtga mag'rurlanma qushdek uchib ketadi hayotingni boshqa o'tkazma yaxshi ishlarni qil o'tayotgan kunlarda o'zingga kerakligingni qilib ol may ishma pishni posatdan qechib uningga qaytilma zino qilma posiq qora yuz otilib qolma bu ikki qiliqdan muborak baxt qochidi u kishiga kambag'allikning yo'lini ochidi tajribali kishi nima deydi angla tajribali kishilar ishning yo'lini biladi may ishma zinoga yaqinlashma hazar qil bu ikkisi yo'qsullik to'nini kaygisidu may tufaylidan ming turli gunohga jur'at qilasan zinodin baxt qochidi yuzini tushirdi oy to'ldi so'zini birdam to'xtatdi yana dediki O'g'lim, unutma. Bu senga keraklik so'zlardir. Ishansang, men hammini to'liq so'zladim. So'zimni esingda tutsang, doim xushal bo'lasan. Sana so'zlaganlarimning ismi vasiyatdir. Bu so'zlarni unutma. Ko'nglingga putkin.